Bismillahirrahmanirrahim. Govorimo o petom šartu, a to je okretanje prema kibli. Jel tako li? Ja sam naumio ovako, pošto je namaz inače tema koja je veoma bitna, gdje se obično lome koplja razilazi se puno, da mi nakon ove klasične fikske podjele obradimo jednu knjigu tematske, onako kako je Albanija obradio, od Tegvira do selama Znači ponovo ćemo mi kad ovu klasičnu podjelu sve naučimo, vidjeti kako namaz izgleda u jednoj cijelini. znači kad bez podjele te na šaptove, ruknove, pađbe, mustahabe i šta znam, znači praktično ćemo vidjeti kako to sve ide kad se poreda onako. Šalno. I mislim da se kasnije ostalim pogledom nećemo toliko zadržavati kao na, na to. Kao što je namaz. Znači u šartove ispravnosti namaza spada i okretanje prema kibli ili kako to neki učenjaci kažu kabe. A kaba je Allahova kuća, možda malo preciznije reći okretanje prema kabi. A kibla je inače riječ koja znači pravac okretanja. Što znači riječ kibla? Kibla je pravac okretanja. Kažu učenjaci da Kur'an, sunnet i konsenzus uleme postoji, ukazuju da je to šart za namaz. Što se tiče Kur'ana, dokaz je ajet iz sure Bekare 149. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام I odakle god da ideš i izađeš svoje lice okreni prema mešćidu haramu, znači kjavi. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. I ma gdje bili, okrenite lice svoja prema njemu prema njoj, to jest prema čemu? Prema Kjabi. Što se tiče sunneta, kaže šeh Albani, u to nema nikakve sumnje, zato što su hadisi u vezi s tim mutevatir. Šta smo rekli da znači mutevatir? Znači, iz generacije u generaciju se prenosi neka, neka stvar što koga znamo da je podne četiri rekate. Znači, to je nešto što, što generacije 14 se muslimana zna da je to tako, ili da ima pet namaza. isto tako okretanje prema kavi, to je nešto što, što je ista, ista stvar. I zato, kaže on, i nećemo navoditi pojedinačno, pojedinačno hadis. Međutim, možemo navesti mi jedan hadis a prepoznati je poznati hadis koji je zabilježen u svim hadijskim zbirkama koji je poznat pod nazivom namaz onoga koji nije znao klanjati. Čuli ste za taj to nam čovjek koji je došao u džamiju kad je poslanik selam sjedio, pa je na brzinu klanjao, došao po salamiju poslanika, a poslanik mu je rekao vrati se i klanja jer ti nisi klanjao. Pa je opet čovjek klanjao, pa opet se vratio, pa mu opet poslanik rekao vrati se i klanja jer ti nisi klanjao. Pa je tako dešavalo se nekoliko puta, pa je on rekao, Allaho poslanče, ja ne znam drugačije. Pa mu je poslanik rekao, ovako ćeš urati, ovako, ovako, ovako, i kažu učenjaci hadisa i učenjaci fikha, sve što je spomenuto u tom hadisu, to su ruknovi namaze Znači, kako učenjaci u svakom poglavlju, smo rekli uvijek ponavljamo, u svakom poglavlju znanja imamo neke temeljne hadise. Vidjeli ste u poglavlju o namarskim vremenima koji je bio temeljni hadis? Džibrilov hadis kad je došao s poslanikom klanjati. U poglavlju Akaida imamo opet Džibrilov hadis, ali drugi. E ovdje u ovom slučaju kad su u pitanju namaski sastavni dijelovi, znači ruknovi, koji je osnovni hadis ovog čovjeka koji nije znao klanjati. Zato postoje knjige koji su savrale sve te rivajete različite, ubacile vjerodostojne, da bi se dobila slika o tome šta je rukan u namazu. I kažem, sve što je spomenuto u tom hadisu, to je rukan. Bez toga namaz ne može biti. A između ostalo, poslanik selem je rekao mu, Ida kumte ila salati fa asbigil vudu'a thumme stakbilil kiblete fa kempir. Kada hoćeš klanjati, abdiski se, okreni se prema kibli, i izgovori tekbir početni. Ili redu to? tiče konsenzusa, njega je spomenuo Ibn Hazm u svom dijelu Marati Buliđma. Znači, Ibn Hazm spominje u svom dijelu Marati Buliđma na 26. stranici da, da, da, je olema složna, da se čovjek mora okrenuti prema kavi prilikom namaza. Što se tiče sa mesela je mudrost. Zašto se okrenuti prema Kabi? Znači, mi ćemo ovako, pošto je fik meselama, da ne idemo onako Šta je mudrost toga? Kažu naši učenjaci, cilj namaza je da se čovjek okrene Allahu Đelešanu. <clears throat> Jel tako li nije? se njemu. A čovjek se može okrenuti Allahu Đelešanu u srce i tijelo. Što se tiče okretanja srcem, to je skrušenost i prisutnost u namazu, jel tako li Znači čovjek se svojim tijel, srcem okrene Allahu Đelešanu i posvjeti se njemu dok obavlja namazu. Ali da bi srce bilo potpuno, znači, okrenuto postoji i taj drugi dio okretanja, a to je taj tjelesni. Prema nečemu što je Allah učinio svijetim, a to je u ovom slučaju šta? Kave. Jeste razumeli ovu mudrost? Druga mudrost jeste jedinstvo ummeta. Naravno da je šerijetski cilj ili cilj šerijeta bio ujediniti umet na, na svaki način. A namaz je i vadit koji umet radi pet puta dnevno. I možete zamisliti koliki je to utjecaj na jedinstvo ako oni srcem se okrenu, pa se onda i tijelima okrenu prema Kabi prema jednom mjestu. Znači, samo to utječe na njihovo jedinstvo i srce. To s jedne s druge strane, to je pokazivanje jedinstva, manifestovanje jedinstva pred neprijateljem. A jedinstvo muslimana neprijatelja neprijatelja muči. Je to u redu? Sljedeća mesela. Od kada se počelo okretati prema Kjabi? Nije to bilo uvijek. Kibla prijašnjih poslanika Beno Izraelčana bio bila šta? Kuc, Bejtul Maktis. I to je bila kibla i našeg poslanika. Cijelo vrijeme u Mekki poslanik se je bio kod Kabe, ali je klanjao prema čemu? Prema Bejtul Maktisu. Nakon Hidže 16 mjeseci klanjao je prema Kucu, 16 mjeseci i nakon toga dolazi naredba da se okrene u namazu prema Kabe. Vi možete vidjeti u suri Al-Bekare kakav je to bio potres za društvo u to vrijeme. Ta promjena kible podijelila je ljude u nekoliko grupa Prvi su bili monafici, drugi su bili jevreji, a treći su bili vjernici. Jevreji su govorili šta je ovom poslaniku, mijenja kible prijašnjih poslanika, monafici su govorili da je prevrtljiv, mušici u Meki su govorili ako mu, nisu, ako mu nije bila u redu kibla prije namazi koje je činio prema toj kibli nije niva i tako dalje. U svakom slučaju muslimani su isto bili pitali se, neki su pitali šta je s onim namazima koji su klanjali umrli muslimane, a klanjali su prema Betu Maklisu, pa je ono objavio niz zajeta u vezi s tim, pa između ostalog i na tom pitanju rekao je Inna Allah laju bija imanekum, Allah neće vaš, vaše namaze poništiti, zapostaviti i tako dalje, znači onih koji su koji su umrli, a klanjali su prema Betul ili oni koji su ostali živi, oni namazi koji su prema Bitu Magdesu su ispravni, na osnovu čega je Ulema zaključila da čovjek ako radi po jednom važećem širijetskom propisu ili misli da je važeći, znači saznao je samo za njega, to je ispravno dok ne sazna drugi propis. I tako dalje. Kaže, možete to vidjeti u suri Al-Bekara ili u knjigama Sirije kad je to objavljeno znači druge hijđarske godine. Sljedeća mesela. Namaz nije ispravan ako se ne okrenemo prema Kibru. Znači ovo je sad dodatak. Mi ako kažemo da nešto moramo uraditi, možda je ispravno i ako ne uradimo tako, ali tako ili nije. Ali ovdje se nam još dodaje i potvrđuje nam autor i kaže Felate sihu biduni namaz nije ispravan ako se ne okrenemo prema kibli. Šta je dokaz za to? Kažu naši učenjaci, dokaz je poznati Aishin hadis koji je prenijela od poslanika sallallahu alaihi u muslimom sahihu u kojem stoji da je poslanik sallallahu alaihi rekao mena amila amira lesi alaihi amruna fahuvaran. Ko radi neko dijelo kako nije u islamu, tomu se odbija. Znači u islamu je naređeno da se okrenemo prema čemu kad klanjamo namaz? prema kabi Iz čega proizlazi da ako se ne okrenemo prema kabi to nije namaz. Jel ovo sala, šta je ovo? Svaki drugi dan salam. Što znači da, da, bi to bio namaz koji je šta? Odbijen, isprava, zato što ne ispunio uslov. Sljedeća mesela. Poslanik se okretao prema kibli i prilikom farzova je prilikom na file. Sí. Jel u redu? Ko se izuzima, znači ovo dokaz za ovo da je da ovo, znači ulaze svi ovi opšti dokazi. Kada je sad rekao rekao ovom čovjeku koji nije koji nije znao klanjati. Nije mu rekao to rad na farzu ili Znači, dokaz je opšti i podrazumijeva i na filu i ovo. Inače je pravilo. Sve što važi za farz, važi i za na filu. Osim što je dokaz izuzeo. Znači to vam može poslušati kao opšte pravilo. Znači, izuzetci u ovom šartu. Znači, oni koji, koji mogu uklanjati da se naokrenu prema kibli. Kontate to. Pa prvi, pod broj jedan, oni koji nisu u stanju okrenuti se. Oni koji nisu šta? Ustáň, okrenuti se. Primjer za to je bolesnik. Primjer za to je ko? Bolesnik. Znači, ako bolesnik ne može se kretati i ako ga nema ko okrenuti prema kiblu prilikom namaza, onda u tom slučaju šta? Klanjat će tamo kako i leži. Šta je dokaz za to? Dokaz za to su opšti ajti koji govore da Allah ne optereći čovjeka više od njegove mogućnosti, a to je ajet sura Tegabon 16. E, sura Bekare 286. Sura El Araf 42. Znači, fattaku Allaha mastatatum, bojte se Allaha koliko možete. La yukellifu nefsin la usaha, la yukellifu nefsin la usaha. Allah nam opterećuje nikoga preko njegovih mogućnosti. Voladina amiru aminu salihati, la nefsin la usaha. Oni koji vjeruju i dobra djela rade, a mi ne opterećujemo nikoga preko njegovih mogućnosti. To su sve ajeti koji, koji su opšta pravila u vezi s tim. Drugo dokaz je hadis u kojem poslije Selem je rekao i da martukum bi, bi emrin fetu Kada vam nešto naredim, uradite koliko ste u stanju. Znači ovdje imamo šta da je naređeno čovjeku da okrene se prema Kabi. To je prvi dio hadisa kada vam naredim neki, neku naredbu. Ali drugi dio hadisa ukazuje da ako ne možemo dio te naredbe izvršiti, Uradit ćemo koliko možemo. Je u redu. Drugi onaj ko klanja namaz u strahu, onaj koji klanja namaz u strahu, kao što je boj i tako dalje. Znači, ne mora to biti samo boj, recimo, kažu učenjaci da, da, da namaz u strahu podrazumijeva, recimo, namazi kada je, šta ja znam, čovjek bježi od nekoga tjera, neprijatelj, nekakav, ili lopov, hoće da ga pokrade i tako dalje. Može to biti bježanje pred poplavom, recimo, nekada, ili druge neke neprilike koje čovjeka koje čovjeka pogode, a već vrijeme namaza, nada nećemo šklanjati osim tako. Što se tiče namaza u strahu, da sad ne navodimo dokaze za njega, hoće nam doći maksuz, bit će poglavlje, namaz u strahu, šta i kako se klanja, da ima oko 16 načina koji, su preneseni. Sljedeća skupina spomenuo hmm. Sljedeća skupina Mutenefil Rakib Sair Fisefer Oni koji klanjaju na filo ili onaj ko klanja na filu na jahalici mi danas kažemo šta u prevoznom sredstvu u toku putovanja. Znači, vidite ovdje šartove. Mi smo rekli, ako se sjećate malo prije, da je posle selem okretao se prema kibli i u farzu i u nafili. A sad ovdje imamo slučaj da čovjek u farzu u farzu ne može ni, ni, na putovanju, ni bilo kako. Mora sići i planjati. Farz. Mora biti okrenut prema kibli. Stalno, dok ne preda selam. Ali ovdje imamo slučaj da čovjek znači hoće klanjati na filo. Poslije se nam je to praktikovao. Na jahalici. Mi danas kažemo možemo autobusu, avionu, ne znam šta. Znači, nije bio okrenut prema kibli. Ali vidite kako ovdje je postavljeno dva uslova. Prvo, da bude na jahalici, znači ili u prevoznom sredstvu, ukoliko putnik, recimo, na putovanju je, ali stoji, sjedi negdje u hotelu, odmara se, ili na livadi, onda se mora okrenuti prema kibli. Makar klanja na filu. je to. Znači, ne, ne, pravo da se ne okreće prema kibli zato, samo, samo zato što je putnik. Ne nego zato što je na jahalci. I drugo, dok jahalca ide. Dva uslova ima da se ne mora okretati prema kibli. Da je na jahalci preuzno sredstvo znači, i da jahalca se kreće, ide. Uz ta dva uslova može prilikom na file ne okretati se prema kibli kontrate to. Međutim, u drugom hadisu što ovaj ovdje navodi, isto tako drugom mesela, mi ćemo staviti u jednu, treći uslov je da početni tekbir donese okrenut prema kibli. Ako je u stanju. Recimo, ako možemo u prevoznom sredstvu okrenuti se prema, prema kibli i donijeti početni tekbir, onda kasnije kako god ide nema veze, u redu. Ali ako sad prevozne sredstva su malo kompliciranija, ne možemo okretati, prije si jahalcu mogao okrenuti prema kibli, kasnije okreneš i ideš dalje. Ali sad prevozna sredstva je teško, pa u tom slučaju ne mora, spada i ta obaveza. Ali ako možemo, onda smo obavezni. Dobro. Dobro. Znači, jeste skontali. Ali putnik ako klanja na filu ili nešto, znači, a ne putuje i nije na jahalici, onda u tom slučaju mora se okrenuti prema kibli. Ne. Farze mora klanjati. Jasno, ono, sam Pa u tom slučaju spadaš pod ovaj ajet fetehullaha mastetatum, bojte se Allah koliko možete. Ali govorimo o slučaju, znači putnik je, ne može klanjati farz, to je generalno pravilo da se ne okrene prema kibli. I da bude okrenut prema kibli od tekbira do selama. Kontate to. Ali recimo desiti se, ako ćeš moć i putnik si, i se trebaš klanjati podne i kindiju. I kaže, bit će odmah tamo negdje posle ikindije. Nema veze, nema klanjati autobusu, sačkaj kad bude odmor, pa klanjaj podne ikindiju zajedno. Konta što? Ili sam jaciju, kaže, bit će odmor neka tamo, sačkaš ovo. Ako ide stalno putovanje, znači nemaš kad, onda ćeš klanjati autobus, kako možeš. To je onda isto bolje za nje, pa Koliko si u stanju? Doći maksus poglavlja. Mm. Dokaz za ovaj treći, znači za tog putnika je hadis koji je prenesen od oba sahiha, Kana yusalli nafila ala rahilati bihi. Poslanik sa seleme je klanjao na filu na jahalici, kako god se ona okretala, s tim što nije na njoj klanjao farz. Gajra ne hulaju ala farina. Farzove nije klanjao na jahalici. Znači, kad bi došlo vrijeme farza, stao bi i klanjao bi. Jel to u redu sad? Dobro. idemo na sljedeću meselu. Ovo su neke stvari ovdje raspravljene sad. Kako to da su sunnet ograničava Kur'an, znači sužava značenje Kur'ana, jer Kur'an je rekao gdje god da budete okrenite se prema kibli, znači uopšte nije spomenuo far sunnet. I onda dolazi sunnet i to još postupak, znači nije riječ. Kako to može da, da ograniči, da li to može u principu u sulupu i tako dalje, nije nam to važno toliko s. <clears throat> Sljedeća mesela. Onaj koji je blizu Kabe mora se okrenuti prema građevini Kabe. A onaj koji je daleko prema strani Kabe. Znači možemo reći